ba muna cikin littafin nan ne mai suna wa ya fi kaunata littafi na uku wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'a da ta rubuta a shirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda yalwatacce sai dai ba biye wata mutane matsalar dai Amina ce don har ga Allah wata rana haka zai iya jawo muku matsala sosai sun dade suna tattauna har da za su bi su sulale su bar gidan ba tare da kowa ya sani ba washe gari yalwa na shirin fita zuwa fage mami tarat ta shigo ita da Suleiman da Aisha sun zo duba hannun Maryam a gaskiya ranar mami ta yi fada fadan da Maryam ba ta san tana da shi ba Aisha tana fada mata bayan sun fita tace yau mamirin ta yau ya mugun baci ta yi wa Amina ta har kuka sai ta saka ta tace kuma ba su za su yarda da wannan sakarcin ba ko ya ce ku bai aure ki ba idan ya gano wata a wani waje ya ce yana so za su goya masa baya ɗari bisa ɗari idan har kin isa ki hana saboda ita Maryam kin raina mata wayo to ita ma tana da gata don gatin jiki da shi a gidan nan ke baki da shi To in tana ganin kowa da mutunci da kima ba kamar ki da kika raina kowa ba ba ki dauki kowa a bakin kunni ba kuma irin hakan ake gane miki don in abu ya sanar ki irin wannan babu mai tausaya miki to wannan shi yasa ta kuka shi ma a tikun ta same shi ta masa tas don ta duk laifin sa ne da bai nuna matarsa shagwaba da abin da take ba daidai bane bai isa ta yin gawo mutane abin da ta ga dama ba Maryam tace ni wallahi da bata kula ta ba ni na barwa Allah har kuma ga Allah ko tari ina tunani ban cika ganin lefin ta ba saboda kowace irin mace da yanda Allah ya halice ta wata za ta iya danna kishi wata ba za ta iya ba wanda kuma kishin ta na hauka ne da na rashin tunani irin na amini kenan a cikin gwara dai a dinga nuna mata matsayinta sun jima suna hira har Maimuna da Bara'atu suka yi mata waya suna gaishe ta suka ce mata za su zo su duba ta har tana ce musu ba sai sun sha wahalar zuwa ba ta samu sauki Bello bai zo ba a ranar cewa shekaru saboda a ranar ya je makaranta don yana karatu a jami'ar Bayero tana zaune a falo tana kallon TV ta soyayyar doya da kwai ne mai daɗin gaske wanda aka shigo da ita daga cikin gida sai rubobin kunun aya guda biyu da kofuna tana cin doyar da haɗin sauce na albasa da attarugu Dalan yayi sallama cikin dariya take faɗi. Oyoyo kanina. Ya shigo cikin falon yana dariya. Tana nuna masa kujera yana faɗin. ce kin ji sojiyan tina. Jiya take faɗa min abin da ya faru. Wala da na niyyar in zo in ci mata mutunci kuma a gwada mata kima fa ba wai tsara zube kike ba a gatanki. Maryam cikin murmushi tace babu komai. Alai tana wa Allah. Dole yake ke ai kullum haka nan kike cewa idan an yi miki abu. Su mutanen yanzu ba su gane hakan sun fi tsoron a buɗe musu wuta. an yi dama tun bayo ba na gane wannan matan ƴar rainin wayo ce Maryam tana da ta ce lalle bello ka dauki abin da zafi sosai yayi kwafa Allah tun jiya da ya faɗa min baki ji yanda na dinga ji a raina ba Maryam ta da abin da bello yake faɗa har zuciya ta saba ta san a duk ƴaƴan adda idan aka ce Halima to bello shine na biyu a masu kaunarta ita uwar dakin sa ce John Bello ya bota mata sosai ita da marigaya Abbas don ba a kwana biyu bai zo gidan nan ba duk wani aikin su shine duk wani abu da ya taso ta shi a bas sai sawa saboda ya lura yaron yana da hankali shi yasa ya ƙara jawo shi a jiki sosai shi ya dinga biya musu kuɗin makaranta har ya gama sakandare sannan Hafiz ya samo masa gurbi a jami'ar Bayero saboda ya lura yaron yana da hazaka yanzu haka yana mataki na uku a digiri yana karanta biochemistry shi yake biya masa kuɗin makaranta ko da ya rasu ma Maryam bata fasa ba tana ci gaba da masa duk wani abu da ya taso masa. Kuma Bello ya san alheri sosai ba kamar mahaifiyarsa ba atta. Shi yasa ko a da tana zagin Maryam in ta ga Bello shiru take don shi gaba ɗaya yake faɗi mata wannan abin take kai hasada ce kuma fa abin da Maryam da mijinta suke masa ko su iyayensa ba su yi shi ba. Don haka ba zai yarda a dinga ci mata mutunci ba. Don shi bai ga mai ta yi ba tana iya bakin kokarinta a gidan nan. ko su da suke ƴaƴan da suka haifa ba ta yi masa abin da Maryam ke musu amma kullum ba ta gwaninta to shi yasa ko kushe Maryam a daba ta yi a gaban Bello in dai yana nan Yulof ta fito daga kicin tana cewa Bello ka so ne Bello ce eh wallahi yalwa shi yanzu na samu isuwa bayan ta gana ne suka gaisa sanan Maryam din take cewa Bello don Allah idan ka koma gida ka ce da baba Awali idan ya samu lokaci ya zo ina son zamu yi wata shawara da shi Bello ya ce to ba damuwa idan na koma zan faɗa masa kashin ta mamu da tare da shi san ta sake ce masa abin da yasa na aika a cikin ka kai ma ina son yin shawara ne in ji ta baki ka kafin in tuntuɓe baba A nan gaba ɗaya ya kwashe dukkan hankalinsa a kanta ta kwashe duk irin abubuwan da suke faruwa a gidan da tsakaninta da Atiku da Suleiman da kuma yadda suka yi rigima da Amina to gaskiya abun ya ishe ta shi yasa ta gagara gara kawai ta gyara tashin guggunta tun da zama nata ne halak a gadon mamanta in ya so ta koma can kuma dai menene can din ya siya mata rufin asiri da kwanciyar hankali dan babu wanda ya diga ya shiga har cikin gidansu da ya zage ta balantana ya ce mata mutunci dan da ya gama sauraron ce yana gida kai sanin ya ce gaskiya na ji daɗi sosai kina na cikin wannan magana ni kai na ban ga amfanin zaman ki a gidan nan ba tana nan da kike zaune dan shi Allah ya karba abin sa to kuwa kin ga zaman bashi da amfani wannan kawai ki koma can gida kiyama ta tafiya wannan shawara ta yi man tace to dama so nake ka duba din dakunan menene suke bukata a gyara yace ai dakunan ba su da matsala kin gyaran da marigayi yasa akai bugugu kuma yana nan da silin mai kyau wundina da kofofi duk masu kyau duk dakunan biyu da fankokin su ga wuta sai dai kai fenti Maryam tace to so nake kicin din ma bambare shi ina son a saka min tiles a gyara shi sosai a jamin famfo a ciki sannan ban ɗakin ma haka ina son a gyara shi a maida mai shi na zamani sannan tsakar gidan ma duk a simince shi ka je ka nemi mai aikin ku je ya gani ai bill din komai sai a fara gyara amma don Allah ya zama tsiri a tsakanin mu amma sun fada baba a gole dale ce kai ki damu ke ma aikin sanni sannan na san wallahi baba sai fada kowa ba don jike ɗan lele ce a wajen sa baya san abin da zai taba ki ta yaya ta ce dalla kenan Yalo ma da take tana faɗin ya yana a walu yanzu ai babu ruwansa kaga kyautatawa kansa kai da naka ai sai Allah sun jima suna hira a nan Bello ya abincin rana ne ya tafi gidan akan duk halin da ake ciki zai dawo yayi mata bayani da dare kuwa baba Awali ya zo shi kadai don ya aiki Bello anguwa ba tare suka zo ba a nan Maryam ta yi masa bayani komai yace to shikenan babu komai ai duk inda fitina take gurin ta ake don haka ta dawo gida in dai tana ganin hakan zai jawo mata kwanciyar hankali shi ma yace ya fi son tana kusa da shi din eh, zai fi samun nutsuwa sun jima suna hira sosai da zai tafi ta bashi dubu biyar da kyar ma ya karba Bello ya ce sun gama komai da masu aikin ayi lissafin yawan kuɗin da aikin da zai ci duk ta ce ta bayar. A cikin satin ne kuma Kubra Hafiz ta aihu ta haifi ƴarsa mace. Maryam ta ji saukin hannunta sosai don haka tunda aka yi ko yaushe tana kofar Kubra suna hidimomi. Yawanci a can Suleiman ke binta har yanzu yana nan akan bakin sa ita dai biyar shi take yi a rabu lafiya don sai dai su shafa su ji bata nan. A ji kuma ba wai kyale ta yi ba. don ko da yake yana shiga tsafin sai dai kula shi ne ba ta yi kwata kwata dan ta daina shiga harkar sa abin ya dame shi sosai har ya fadawa Hafiz abin ya dame shi sosai har ya fada Hafiz yace masa ya hakuri dama an ce mai nema sai da hakuri don wata ran za su daidaita Maryam sun je tare da Bello don ya nuna mata yadda ake yin gyaran idan tana ganin wani abu take so a yi mata ta sake faɗa. aka da mata yadda take son wajen ya zama musamman kitchen da banɗaki ba za ta da ita kaɗai ta taho ba ta shiga kofar ta ba sai ta wuce sashin kubra don a lokacin saura kwana biyu suna a falon kubran ta samu amina ta shigo don tunda da aka haihuwar ta shigo a ranar sai kuma yau da ta shigo koranta ga maryam ba ta nan ne yasa har da zama doran da aka yi haihuwar a tsaye take tana gaida kubran ta ta dangane maryam na wajen yau kuwa har da zama maryam na shigowa suka hada ido da amina nan da nan kuwa tana fara ta haɗe fuskar ta sabatar kubra na faɗin oyoyo kin dawo ta zauna a kusa da kubran da yake su biyu ne ita da Amina ta karbi jebin a hannun kubran tana jijjiga shi kubra na tambayar ta jama'an jiya ta ce lafiya lau ganin Amina ba ta da niyyar mata magana ya sa mara in ta ce mata na wuni wani irin tsaki ta ja san ta tashi hu kamar wata kububuwa ta yi waje gaba ɗaya suka kalle juna ita da kubura kai sai suka fashe da dariya kuma ta ce Allah mai iko mami ta tada baki da shi, ita dai ta sani ranar suna ma an sha hidima sosai don sun shirya sunan yadda ya kamata kafin sai saki kuɗi sosai an yi duk abin da ya kamata a yi ta rata aka yi wa mai suna komai maryam ce aka yi sai wata kanwar kuburan matar aure hafsat sai kuma sun nemi na ita ma maryam ta yi wa mai jigon kaya sosai nata da na bezo tunda Amina ta shigo kofar nan ta koma can gefe sai cika take tana batsewa ta kaɗai su bura'atu su ma kallon ƙasa ƙasa suke sai su kwashe dariya Halima ma ta zo wajen sunan don har bayan sunan tana nan don samun ya ce sai karfe tara na dare zai zai ya ɗauke ta bayan an gama suna komai yayi yadda ake so suka haɗu har da Haliman suka gyara ko ina na gidan tas komai ya kyau amma Amina na cokali akan gado tana kallon mutane ɗaɗɗaya Maryam da Halima suka zo suka kofar Maryam din kafin a zo daukar Halima Kubra ta da mata kaya masu yawa na suna tana godiya sosai su Aisha ma suka ce za su shiga kafin su wuce Halima ce a gaba ta fara fitowa daga cikin ɗakin sannan Maryam na binta a baya Halima na wuce a Amina kuma dama tana zaune daidai bakin kofar fita daga ɗakin a kan kujera irin ta gaban madubi wanda ake zama a yi kwalliya. Kawai sai ta sa kafar ta gangan Maryam bata gani ba kawai ta bi ta kan kafar saura kaɗan ta faɗi ƙasa. duk ledojin hannunta suka zube don ta yi saurin tafin murfin kofar da faduwa za ta yi kafin ta yi magana tuna aminta nike cikin masifa tana faɗi wani irin iskanci ne da renin wayo ce mahaukaciya ce ba ta kallon mutane ne amma kina ne maki hauta kansu maryam bata kula ga ɗaya da kubura da su mai mana suka fara faɗin haba an ta amina ke fi kika zo a bakin kofar suna ganin saura kaɗan ta faɗi ta hayayyako musu tana faɗin to yan koranta ita ba ku ganin yadda ta nemi ta karya ni wato kar in yi magana don ina jin tsoron ta ba ta isa ba don ba na tsoron kowa a cikin nan don haka ku sani ita dai Maryam ba ta ce komai ba ta ci gaba da tsinta rejojin da suka fada hannunta sai Halima ta ce dinga mu ba za mu iya da masifa alheri ne kawo mu fatan mu mu rabu da kowa lafiya don haka sai ki ta yi Amina kamar wadda ake zuga sai ta dawo kan Halima har da zaki Halima ta ce kin gani ba irin Maryam ce wallahi bar ganin gidanku na zo tunda ba wanda yake na shiga ba kuma ba ki kika kawo ni ba sai in zage in miki dukan tsiya mara mutunci don wallahi ba ki sa gaba na ki wa yar uwata mutunci ba in kyale kamar yadda aka sake zugota sai faɗa ya koma kan Halima suka fara wa juna maganganu sai mata ce ko ki mutu sai marin tawar mijinki ta shi ya makale ya gagi na santa to ita ma tana son su fata aure shi sai kuma maga ta tsiya Amina ta ƙara hazirka tana faɗin ta fi ƙarfin teki shi da Maryam. Halima ta ce na nawa kuma gashi nan gaba ɗaya kin haukace sai ka ce mahaukace akan an fara batun kishiya an ta shaɗan mara wai sai ta da halima sabara aka da maimuna na ta rike ta aisha kam na gefe ta ce ba za ta rike ta ba haka kanwar kubura da kuburan suna ta ba su baki amma amina sai da ta sai a haye kowa take ana cikin haka sai ga su ma da anturu kai da hajiya bintan ya ahmad sun shigo don an je an faɗa musu ita da maryam na gefe bakin ciki yana ta cewa komai mami za ta to tsawa tana faɗin me haka wani irin rashin hankali ne haka wai kun me kuke me ma ku mai da gidan nan ne Halima ta shuru amma Amina bakin ta bai mutu ba dama tana jin haushin mami tare da akan tun mutuncin da ta mata kwanaki don haka ta cigaba da faɗi duk wanda ya saka ni a gidan nan wallahi ina daidai da shi kowa ne don haka ba za a dake ni kuma a hana ni kuka ba wannan kan ba zai yiwu ba Hajiya Binta tana rike da baki ta ce to al'amarin ya kai ga haka ne mami sai ta kalli Maryam ta ce ke Maryam Jihar ku yi tafiyar ku kin ji sarko hannun Halima suka bar wajen mamin da take cewa bara'atu Aisha da Maimuna su ma suka cikin gida sai ta ce kubra da hafsa da sauran yan wasu ce su shige daki ita ma suka juya ita da su hajiya binta suka bar wajen aka bar amina ita kaɗai tana ta famo kumfar baki sai ga gabi don kanta sanin ta bar kofar ita ma maryam da halima na shiga falon da maryam din suka samu yalwa ta idan da sallar isha'i gaba ɗaya suna faɗi yalwa yaya baki je raba faɗa ba sai ta dace ki miki na rabin fada da waye Halima tace ni da wancan ɗan rainin hankalin Amina wallahi da ba su ma sarata ba su shigo ba da na mata dukan tsiya ni so ai abin da za a yi to jama'a masu sauraro anan za mu tsaya A asiri Halima ta mai mata yanda aka yi Yalwa tace ni me yake damun yayin yanan ne gaba ɗaya ta ɗaga wa kanta hankali ta daga wasu ma Maryam ai masifar ta akan ta za ta kaji ni ba zan biye mata ba. Ke ma Halima da ba ki biye mata ba ba ta da hankali. Halima ta harare Maryam tana faɗin in tsare ta ai wallahi da a ce a gidan nan nake ko kallon banza ta yanke ce na ji dalili. Tsalatin da ake ne yasa kake wa mutane abin da ta ga dama. Don haka ba za a kyale ta ba. Bilwa ta ce ni dai addu'a ta Allah ya raba mu da yarinyar nan lafiya. Halima ta sake cewa ai da nake wallahi sai na auri mijin nata in ga yanda za ta yi. Maryam ta ji ki tana fadan Allah ya tawaka me zan yi da shi ni ba ta san mijinta ma kullu da shi na ba wallahi shirman ta kawai take yi Halima ta miƙe tana faɗin koma dai yaya ne ni dai ba za ta min isgilanci a gabana ba in kyale ta ta shige cikin ɗakin Maryam din don ta yi alwalar sallar isha'i Maryam tana faɗin ki tsaya dai kina surutu har sami ya zo baki sallah ba yanzu take ato na san ko yanzu haka yana hanya ba bakwai saminin ya zo ya ɗauke ta Maryam na ta roƙon ta wai don Allah ka ta faɗa masa sanye da gima da Amina. Halima tana faɗin to ina ruwanki da ke aka yi. Bayan ta dawo ne daga rake Halima suna hira da yazo take faɗa mata yalwa wallahi ki nake kamar akan kaya nake a gidan nan. Abin nan ya ishe ni. Na gaji da matsalar nan kin ga idan an da kure ne zan iya biya mata wata ranar mai tayi. Kin ga ba abun mutunci bane. To kinga yanzu har ma ni su saba gani irin wannan abu. Muna neman mu mai da gidan wani abu daban. Yau ta ai tashin hankali ba shi da daɗi. ki dai dan ƙara hakuri tunda aikin ya kusa kammaluwa kin ga sai mu zara jikin mu babu wanda ya sani mu tafiyar mu mun shi kenan. bayan tunai ya kubura da kwana uku ranar Lahadi da safe balle ya zo akan za su je daga yanda aka yi aiki don an gama komai tare suka shirya ita da Jalwa ita ma tana son zuwa ta gani daga cin ta wuce gwamnata gugo su zule da ƴaƴanta don kwana biyu bata ce su ba dama Maryam Allah Allah take su fita don kar Suleiman ya zo ya rutsa ta don tun jiya yake ce mata yau akwai ta muhimmiyar magana da yake son yi tana son tafiya jihar Ogun zai kuma kai sati guda a can ta san maganar ba ta wuce akan son amincewa ta da shi ba don ita wannan maganar ta ishe ta shi sama ba ta son ya shigo ya da su a gida don ta san ya kusa shigowa yanzu suna fita gaba ɗaya suka tara tarzi sai fage sai da suka fara shiga kofar addadin su gaisa yau baba awwal na gida tun da lahadi ce babu aiki kamar kullum a da ƙarfi ke amsa gaisuwar Maryam gwara yalwa yake suna wasa idan ta daure mata za ta ce ke yake kenan hakkai sai ki ta fashi to idan kin huce ma ta yasa to kuma ba ta son a ce tana fushi ta kada shi sa sakewa suna gaisawa jeje Maryam ba ta damu ba ta wuce can wajen baba a da ke zaune akan babbar tabar maru bayan nan huta cikin sakin fuska da fara'a yake faɗa Maryam yanzu kuke tafe tace eh wallahi baba yace to sannunku da zuwa ta zauna a gefen shi sannan suka gaisa sosai a nan yake ce mata ya ga gyara ya yi kyau sosai eh yanzu mun zo ganin wajen ne sannan mu wuce kasuwa ɗan su siyo kayan da babu a saka yace yana da kyau ai na ga sun wanke gidan matar ciya tace ai Bala akwai kokari ta mike tana farin to bari mu karasa yace to babu laifi ta kaliyar wanda suke ta faman cika da adda tace yazo bari in je can kofar idan kin gama ki same ni a can yau tace to ina shigowa yanzu dama bello kan yayi gaba abin su tun lokacin da suka shigo tun da kaura shiga kofar ta san gyaran yayi kyau tun shi ma ya sha tanti don dama a bar su har da shi ya canza go Maryam ta tura tsaurin ta shiga an shafe kofar nan da siminti tas har wani kamshi yake Zai yana ɗaya daga cikin dakin yana gyara makunnan fanka mun shin jin daɗi ke faɗin kai ƙani irin wannan gyara ka sai ka ce wanda za ka sabuwar amarya shi da rai yake yana faɗin antina yake shi wata amaryar tsada ta shiga ga dakunan sun mata kyau dakin gogo babu komai a ciki sai daya dakin inda da suke tara shirgi to shine aka kafa gado guda daya da katifa don dama daya gadon an maida shi kofar baba awwalu to ga cikin ya sha tiles da abun wanke da kanta mai kyau abun sha'awa kuma ban daki shi an yi masa tiles an jona shadda irin ta zamani da famfo yana zuwa har da na kitchen din don ta yi mata daɗi sosai sai tana ganin wancan kamar ba kofar su ba ita da gugunta ita ma a ce gugunta na da rai ala sarki rayuwa da zan tarasa su ita da Abbas har abada ta daure sosai ganin ba ta zubar da hawaye ba Dilwace ta shigo cikin murna har da yarwata tana faɗi ne lalle ce komai yayi a gidan nan sai batun godiya ita ma ta shiga tana dubawa tana yaba aikin tare suka fito daga gidan gaba ɗayan su Maryam da Bello za su tafi kasuwa Duk kuma ba za ta wuce gwamnati amma Maryam ta idan ta gama abin da take tattawo nan sai su ce GRA tare Maryam da Bello ba su dawo gidan nan ba sai karfe biyu da rabi don ta banki suka fara bi Maryam da cire kuɗi sannan suka wuce kasuwa amma a gabe sosai suka dawo ga mota sun loro kaya a cikin ta Allah ya sa har aka gama shiga da kayan babu kowa a wajen har yaran gidan don sun tafi Islamiyya sun zo ɗaya da mai saka kafet, dama Bello ya ɗauko shi tun kwana biyu da suka wuce gwada ɗakunan anan aka cire ɗaya gadon sai da aka saka carpet ɗin sannan aka maida shi aka saka labule sannan ɗakin da Maryam za ta zauna ta siyo katuwar katifa irin mai tudu da taurin nan ita ta saka ɗakin da falalluka guda biyu sannan ta siyo fridge ƙarami da gas kuka da sauran ƴar ce da ba za a rasa ba sai da aka yi magariba sannan suka koma lokacin yalo ta jima da dawowa a nan ta sake yin wanka annan sura isha'i suka kulle kofar bello ya karbi ɗan mukullayen suka shigo suka yi wa ta sallama yawan abun ba sa kanta har to da tura hawa ta kai musu haka ma matar ya usman ita ma ta aika musu abincin dare ita kanta addin ta sha ganin jikinta ta gane akwai abin da yake faruwa amma ita ta fi tunanin ko 'yan haya maryam za ta saka a wajen sun yanke shawarar Bello zai dinga zuwa gidan Maryam a ce ya dinga to musu da kansu kaɗan kaɗan har Allah ya sa su gama kwashewa to Allah ya sa masu sashen shi yana cin gefe kuma kusa da gidan fita don haka fita da kayayyakin ba sai masu wahala ba suna da ko minti goma ba su yi ba Suleiman ya shigo Maryam na ɗaki lo ta kira ta duk Maryam ruwan ta yi kwance ta a dakin? Suleiman yana zaune a kan kujera lokacin da ta fito ya bi ta da kallo kamar mai harara cikin rashin damuwa take faɗin sanin da zuwa Suleiman ina wuni ta tana kokarin zama da kyar yake amsa mata gaisuwar sai kamar ba ta gane me yake ba bayan ta zauna suna fuskantar juna ya ƙara kallon ta sannan ya gyara zaman su yana faɗin aikin kyauta kenan Maryam ta je da sauri suna kallon sifiri da aka yi ne fa haushi ya fara kama shi sun yi ce wato ma ba ta san me kika ba ta girgiza sai ta gaskiya ban sani ba ya yi kawai cikin jin haushi sai ce shi kenan abin da kika yi kin daidai tun da kin ce ki sani ba to bari in tuna miki jiya na shigo ran nake miki yau ina son zamu wata magana a mai muhimmanci saboda na sa ran gobe zan yi tafiya zuwa Ogun amma shi ne kika kama hanyar ki kika fice saboda baki dauki magana ta da muhimmanci ba ko kanta kasa tana girgiza tace ba haka bane wallahi mun je fayyana ni da yalwa kana duba mu leka su ba kuma abun ya kwanta mun, amma kai hakuri kallanta kawai yake ya marasa rasa me zai ce da ita zuwa ta yace saboda baki dauke da muhimmanci ba ko ka ga kai ba haka bane kawai dai abu ne yazo da haka amma ya na ce kai hakuri ko yace shikenan yanzu dai ya fara ina son in gaya ya Hafiz kafin in kwanta don gobe da wuri insha Allah zan tafi yanzu insha Allah za mu yi sanin magana don girma, Allah mai ki ne ni sai da akwai maganganun da za mu yi kuma ina son mu fuskanci juna sosai to shi babu damuwa Allah ya da kai lafiya ina murmushi ta to me kike son siyo miki zuwa murmushin take tace duk abin da kaje ya dace da ni ka siyo mu yace to nan babu damuwa ya miƙe yana faɗin to ni zan wuce ba zan wuce ba zan shigo ta nan to ni zan wuce ba zan shigo ta nan ba da wuri zan fita kuma akwai aikin da zan yi abu san hawa jirgin ƙarfe goma ne ce to Allah ya kiyaye ya dare mana da kai lafiya anan suka yi salama ya fita duk mata kulle gidanta koma ɗaki don ta kwanta janyo tilis take jinta ta gaji sosai saboda aikin da suka sha ga yawo a kasuwa Wasu gari da safe bello suka zo da shi don wani abokinsa a motar gidansa abokin nasa suka zo don ya faɗa masa za su je yayarsa ne akwai kayan da za su ɗauko nata dama mayan ɗin ce ta zo da safe don a lokacin babu kowa duk maza gidan sun tafi wajen aiki yara kuma masu yin shiga da fita su ma suna makaranta kaga in ba masu gadi ba babu kowa Mun ta daɗin ganin su da mota bayan sun gaisa a nan suka karya sannan ita da yalwa suka fito musu da suna da waɗansu tarkace da yawa suka loda a motar. Mun ga ta shida masu gadin kayan ta ne ta ake su za su kai mata wani waje. Ta koma ciki suka koma suka kaza motar suka tafi. Cikin kwana uku gaba ɗaya su Bello suka jide mata kayan ta sai ko na abu ke buƙatar ɗauka an kai mata shi gidansu. Bello ya kulle mata ɗaki gado ne da su kujeru su dining table da manyan kayayyaki suka ɗanye ba ta ɗauka ba. Amma kayan kallo ma duk an tafi mata da su. kuma cikin ikon Allah ayi waɗannan kwanaki mutanen gidan sun dan rage shigowa dama mai yawan shigowar Suleiman ne shi kuma yayi tafiya Atiku kuma Mami Saratu da su Hajjo mu sun hana shi shiga wajen Maryam din saboda gudun rikicin Amina sun ce in yana buƙatar ganin ta je kofar Hafiz ko ya shigo nan cikin gidan ko dai wani wajen da haka komai zo musu da sauki ana gobe za su tafi da dare Maryam na kwance akan garin ta hawaye ne kai ke zuba mata idan ta tunanin irin rayuwar ta kawai take a rayuwarta ba ta taɓa tunanin zawarci ba ta ɗauko in ta shigo gidan nan sai dai a fita da gabarta to amma kana naka Allah yana nasa kuma san shi ne daidai haka nan, Allah ya kaddara mata tafin mijinta nisan kwana Allah ya kaddara ba shi ne zai rufe ta ba kowace ma irin rayuwa za ta fuskanta a nan gaba Tunda yanzu babun abin za ta yi wa kanta ita za ta dinga ɗaukar ya kanta da kanta ta kuma saka a ranta babu abin da zai saka shiga haƙƙar adda ko mai za ta yi mata tunda ta san halinta da barkar magana ya kamata ma yanzu a ce ta kame kanta kawai a shashin ta dai ba wani kokarin dalili ba to da kamata a ce ta fito ko kofar gida ba kuma bai san da ita ba anguwar tana da yiwa kanta addu'o'i ko da yaushe ubangiji Allah ya mata zabi mafi alheri da safe bayan sun tashi ita da yalwa gaba ɗaya jikin Maryam a mace shi haka nan take yi san bata jin daɗin duk abin da take ko ba komai ta saba gidan nan sosai sama da shekara biyar a ce lokaci guda zaka bar abu ai dole ya dame ka to amma yanzu ne mata dole haka dai shi ne fiye mata gwara ta nesa da su ko za ta samu kwanciyar hankali bayan sun ya Yaro ta mai da kwanukan cikin gida kafin ta za Maryam ta sa haɗa musu sauran 'yan kayayyakin su san ta shiga wanka. Bayan sun gama shirya ne yau Maryam ɗan ta yadda su shiga cikin gida sai da su hajiyarmu. Duk gaba ɗaya ji take komai da ƙyattake. take. irin ta dabirge da zubo da ƙwallon da ta haka nan dai take ta fama mai da ƙwallon don ba ta son koyarwa ta gani. Ba ta sayarwa ta gano da sun je da yamma ba. ya ta jikin ta yi sanyi ba ta yi magana ba ne kawai so ta san abu ne mai ba abu ne mai sauki irin wannan ba riga da zani ta saka na ruwar kasar a can fako da zo san ta saka katan farin hijabi ta lanka babbar jaka ta cikin hijab din kafar ta ko da takalmi ruwan kasa flat da takalmi ruwan ƙasa flat ta kalli yalo bayan ta jawo sauran kofofin dakunan da na kishin tana tsaye kofar falon ta ce mu na gama ita ma yalwan jikinta sai ta fice daga falon bayan ta ci gaba da kallon falon kowane sako tana masa kallon karshe ta asin ita da zama a cikin sa har abada idan ba wani iko Allah ba wallahi da take ta makalewa idan ta fata san lokacin ta zubo ba saboda tuno mata shi ke fa kamar an yi ruwa an dauke komai yake rayuwarsa da suke tare ta aure ta zama tarihi kamar ba su taba yi ba Silwa ta liko tana faɗin. Ya dai Maryam, ko kin yi mantuwa ne? Kin saurin goge hawayen tana faɗin a'a, mu je kawai. Sai wanda sake fita tana gizo da kai don tausayin Maryam din. Maryam ta jawo kofa ta rufe ta dan makulli sai ta dora makullin akan window yanda duk wanda ya shigo zai gani shi. Kanta kasa tana ci gaba da zubta hawa har suka fito daga cikin gidan gidan babu wanda ya ga Don masu gadin ma daya yana ba fulawoyin ruwa, ɗaya kuma yana wanki ba su ga fitar su ba. suna fita kuwa suka yi sa'a samun motar za ta kai su fage ka suka bace layin. Maryam na Talle ɗan gidan ta san sai dai ta zo shi yawo da ta samu hawayen idan ta yi tsaya suna sauka a kofar gidan bayan sun biya mai adadi da sauran suka shiga cikin kofar adda suka fara shiga suna zaune a kan tabarma suka gaisa a tsatsaye dan maryam ko zama bata yi ba ta wuce fashin su a can ta samu bello yana zaune cikin baranda yana buga katako wanda za su ɗora firji a kai cikin dariya yake faɗi na ɗauka sai yamma za ku tafi murin da ce a kariya mu yanzu yamma na yi gidan nan zai cika da jama'a ka san da yanayin gidan bale ta haka ne sannan ya tashi ya buɗe mata ɗakin da za ta zo nan inda aka ajiye mata kayan ta wato ɗakin gogo ta shiga ta aje jakarta sannan ta cire hijabin ta je na faɗi ni dai ban banna wani ɗakin ma da yafi ta nufin ɗayan ɗakin ban ta leko ta windo tana an bar ki yalwa sai ki gyara abinki kawai zo ki karɓa zanin gado ki zo to hakan ya ce Maryam ta gyara ta da sauran tarkacen da take bukata komai ta adana shi inda ya dace inda na ɗakin ya dace gurin sha'awa ta shimfida zanin gado akan kafitar Bello ya ko yana faɗin yaya batun sirri TV din to ma sauraro a yau ma anan zamu da sa'aya a shiri na gaba zamu daura daga inda muka tsaya